50 languages. 69 69ต้องการอยากวายามะตัตมะวายามะตัตมะดิฉันต้องการเตียง mul on vaja voodit mul on vaja voodit ดิฉันอยากนอน ma tahan magada ma tahan magada ที่นี่มีเตียงไหม kas siin on voodit kas siin on voodit ดิฉันต้องการโคมไฟ mul on vaja lampi mul on vaja lampi ดิฉันอยากอ่านหนังสือมาตาฮอนลูกแกตมาตาฮอนลูกแกตที่นี่มีโคมไฟไหมก็ซีนอนลัมปก็ซีนอนลัมปีดิฉันต้องการโทรศัพท์ มูลอนวายาเทเลฟอนีมูลอนวายาเทเลฟอนี ดิฉันอยากโทรศัพท์ ma tahan helistada. ma tahan helistada. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม kas siin on telefoni? kas siin on telefoni? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป mul on vaja fotokaamerat. mul on vaja fotokaamerat. ดิฉันอยากถ่ายรูป ma tahan pildistada. ma tahan pildistada ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม Kas siin on fotokaamerat? Kas siin on fotokaamerat? ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ Mul on vaja arvutit. Mul on vaja arvutit. ดิฉันอยากส่งอีเมล Ma tahan meili saata. ma tahan meili saata ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม kas siin on arvutit kas siin on arvutit ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น mul on vaja pastakat mul on vaja pastakat ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย ma tahan midagi kirjutada ma tahan midagi kirjutada , ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม kas siin on paberilehte ja pastakat , kas siin on paberilehte ja pastakat